It is good to be back. Tényleg jó itt lenni újra. I love your building. Nagyon tetszik ez az épület. It is a beautiful building. Gyönyörű. I told Doug as we were walking. Mondtam ahogy jöttünk ide. Yes, walking. Igen, de sétálva, ugye All the way ide. from Széchenyi tér. A Széchenyi térről sétáltunk Uh, <sighs> I, I uh, told Doug, I said, I think I'm walking up into the Buddha Hills. Mondtam neki, hogy a budai hegyekbe sétálunk, vagy mi? It's such a beautiful place up here. Olyan gyönyörű itt. And I love this fan. És nagyon jó, hogy itt ez a ventilátor. I am blessed. Nagyon nagy áldás ez. Can you feel it? okay, I must block it some more. Uh, I am glad to be back. Nagyon örülök, hogy újra itt vagyok. I am two thirds of the way through uh, a six week journey. uh Most tartok egy hat hetes útnak, körülbelül a kétharmadánál. And I've saved the best for last. És a legjobb részeket utoljára tartogatom. What? örökbe átsz, ugye? And so it's, it's really good to be with you again. Nagyon jó, hogy újra itt lehetek veletek. I have been traveling for four weeks. Most már négy hete utazgatok. And in those four weeks, uh, this is my eighth city. És ebben a négy hétben ez a nyolcadik város, amit meglátogatok. Uh, Serbia. Szerbiában voltam. Horvátország. In Croatia. <laughs> and Ukraine. <laughs> És Ukrajnában is volt. And uh, uh, I have been privileged to. This is the eleventh time in those four weeks that I have had the privilege to speak to a group. És az a kiváltság ért engem, hogy most már 11. alkalommal ez alatt az utazás alatt beszélhetek embereknek. And it has been uh, my privilege to speak to several different kinds of groups. És számomra ez nagy kiváltság, hogy sokféle csoportos, sokféle emberhez szólhatok. Uh, with the help of a couple of pastors in Seged, we uh, the first the first second time I spoke, we had a gathering in Seged at Calvary Chapel at Golgotha Seged, and there were four churches and two university ministries represented. Uh-huh. És a, a szegedi pásztoroknak a segítségével Szegeden volt egy olyan alkalom, amikor négy különböző gyülekezet, meg két ilyen, ilyen egyetemi misszió találkozott. And that was very exciting for me because I have a heart for, for unity. És ez nagyon-nagyon izgalmas volt nekem, mert az én szívemben nagyon ott van az egység. And that heart, I think, is going to come out as I speak, as, as we study the scriptures together. És szerintem ezt látne, látni fogjátok, ahogy ma tanulmányozzuk az igét. But one of the other places that I spoke was the next day, and it was in uh, Sabatka, Serbia. Mhm. A következő nap Szabadkán tanítottam Szerbiában. And uh, I, I got to speak with a friend of mine in the library of the city. És a városi könyvtárban beszéltem az egyik barátommal. And every Saturday they have a, a, a gathering of people who want to hear a lecture in English. Minden szombaton van nekik egy találkozó olyan embereknek, akik szeretnének angol tanításokat hallgatni. And so we had a forum, is that okay? Forum? Uh, we had a forum on why you can trust the Bible. És ez egy olyan fórum volt, ahol arról beszélgetünk, hogy miért bízhatunk a Bibliában. And uh, we used archaeological reasoning and historical reasoning and textual criticism. És használtunk mindenféle régészeti leleteket, meg mindenféle szövegben található magyarázatokat. And uh, we, we presented to this packed room uh, why you can trust the Bible, and they asked some really interesting questions és tel volt a terem, és megosztattuk ezt, hogy miért bízhatunk a Bibliában, és nagyon érdekes kérdéseket tettek fel nekünk. And one guy stands up at the back and he says, "Can you tell me the difference between what you're talking about and religion?" És felállt az egyik srác hátul, és azt mondta, hogy meg tud nekem mondani, mi a különbség a között, amiről te beszélsz, meg a vallás között? And I wanted to ask the host, I said, did you pay the guy to ask that question? És meg akartam kérdezni azt, aki ezt az egészet megszervezte, hogy ezt lefizetted ezt az embert, beépített? So, so I got to talk about a relationship with God versus religious identity and religious practice. És ilyen módon alkalmam nyílt arra, hogy beszélhessek az Istennel való kapcsolatról és a vallásos szertartásokról. That was very cool. Nagyon jó volt. Tök jó. Tök jó volt. <laughs> And then I was in Ukraine, and, and, and one of, one of uh, my longtime partners in Ukraine teaches in a high school. Azután uh, Ukrajnába mentem, és ott uh, van egy ember, akivel nagyon régóta együtt dolgozom, és ő egy középiskolában tanít. And I visited this, this young woman's school several times. És ennek a, ennek a fiatal hölgynek az iskolában már sokszor voltam. And I've met the headmaster of the school several times. És sokszor találkoztam már az igazgatóval is. This is a small Ukrainian city. Ez egy nagyon kis ukrajnai város. It's only 500,000 people. Csak 500 ezer ember lakik benne. And uh, of course, the headmaster was very delighted to, to meet with me each time we have conversations. He speaks a little English. És az igazgató az nagyon nyitott volt, elörült, amikor beszéltünk, egy kicsit tud angolul. And so when I arrived in the city on Thursday of that week, I was informed that I would be giving a speech at the school the next day. Úgyhogy amikor odaértem csütörtökön, akkor mondták, hogy hát másnap kéne valami kis beszédet tartani a suliban. It was the closing ceremony of the school year. Ez volt az évzáró ünnepség. And I was to give a congratulations speech. És nekem valamilyen gratulálós beszédet kellett volna Only in English. Angolul, csak angolul. Because the headmaster uh, speaks some English and he's pretty smart. Mert az igazgató beszél egy kicsit angolul, és elég okos. He wanted the English speaking and English understanding children to go, huh, I can understand. <laughs> és azt, azt akarta, hogy akik tudnak angol azok így érezik, hogy hát igen, értem, értem. And then he wanted the kids who weren't working hard in English to go, I want to know what he's talking about. I want to know what he's talking about. Uh-huh. És tehát, hogy azt higgyék, hogy ő persze mindezt érti, közben a diákok meg azt érezzék, hogy hát jó lenne tudni, miről beszél. My colleague told me that the teachers were making the students translate. És <laughs> elmondta az egyik kollégám, hogy hát igazából a diákok fordítottak a tanároknak. And so those students were very proud of their ability to understand English. Úgyhogy nagyon örültek végül ezek a diákok, hogy értik az angolt. I think the headmaster achieved his goal. És szerintem az igazgató ez egy elérte a célját. I talked about the European Union, uh, sorry, I talked about the European Year of the Volunteer. Uh-huh. Beszéltem erről az Európai Önkéntesség évéről. Which this is. Ami ez az év. And uh, then I encouraged them and the seniors who were present to uh, volunteer to make their school better, to make their town better, to make their to make their community better, to volunteer to give of themselves. És bátorítottam az ott lévő diákokat, hogy bátran vállaljanak önkéntes munkát, hogy az iskolájuk, a városuk élete jobb legyen, hogy odaadják magukat ilyen dolgoknak. And of course this is a this is a this is a uh, kind of a special gymnasium. És ez egy, egy nagyon különleges gimnázium. Uh, you have to be selected to be there, you have to have high grades to stay there and uh, it's it's special to be there. Ilyen felvét felvételi rendszer van, jó jegyek kellenek, hogy ott maradhass, nagyon különleges hely. So with that in mind, I quoted Plato. Úgyhogy mivel ezt tudtam, uh, Platont idéztem. And then I quoted Jesus. Aztán Jézust. And I said it's better, it's, it's, it's sad to win the whole world to get everything, but lose your own soul. És azt mondtam nekik, hogy hogy mit használ az ember ö, ha a világot megnyeri, mit használ neki a világot megnyeri, lelkében viszont kárt van. So in this public school setting I was able to bring a little gospel and maybe cause some people to ask some questions. Tehát ebben az iskolában meg, megoszthattam az evangéliumnak ezt a kicsi részét, és ö, reméltem, hogy ez majd kérdéseket ébreszt bennük. Because I believe the best way to teach is to ask questions. Mert szerintem a tanítás legjobb módja az, hogyha kérdéseket teszünk fel. Speaking of which, ha már ez szóba jött. I want to ask you some questions today. Szeretnék nektek is feltenni néhány kérdést. I was, uh, we were, we were on the train from Nugati to Vats yesterday. Tegnap a nyugatiból jöttünk Vácra vonattal. And uh, we were we were being reminded of some of our travel rules és ott lehet olvasni mindenféle ilyen utasítást, hogy az utasok hogy kell, hogy viselkedjenek. Because as a traveler I have lots of rules. És utasként ugye nagyon sok szabályt be kell tartani. Uh, some of them are really important. Néhány az tényleg nagyon fontos. Some of them are fun. Néhány az kicsit vicces. Some of them are practical. Néhányuk viszont eléggé praktikus. A practical one is carry tissues. A praktikus dolog például, hogy legyen nálad zsebkendő. Some are really important. Néhány az nagyon fontos. Like when you go to another culture and you see something that you don't understand, remember this. Tehát például, hogyha egy másik kultúrában jársz, egy másik kultúra országában, és nem értesz valamit, hogy most mi történik, akkor emlékezz erre. It's not better, nem. it's not worse, it's just different. Nem jobb, nem rosszabb, csak másmilyen. Yeah? Yeah. That's important. Ez fontos. Especially for Americans. Különösen az amerikaiaknak. Because Americans break rule one all the time. Mert az amerikaiak ezt az első számú szabályt mindig megtörik. Rule one is bring no expectations. Az első szabály az az, hogy, hogy ne legyenek elvárásaid. Don't expect hot water. Ne, ne várd azt, hogy majd lesz forró víz. Don't expect cool weather. Hogy hűvös lesz az idő. Don't expect a fan. Vagy <laughs> ne számíts arra, hogy mindenhol lesz ventilátor. Because if you expect a fan, and there isn't a fan, you're going to be disappointed. Mert hogyha azt várod, hogy lesz egy ventilátor, és még sincs, akkor nagyon csalódott leszel. If you don't expect a fan, And there is a fan. nem számítasz rá, hogy lesz, és mégis van. You're really happy. Akkor nagyon boldog vagy. And it's just a great thing. És ez nagyon jó dolog. Rules are important. A szabályok nagyon fontosak. I got an email a few weeks ago. Néhány hete kaptam egy e-mailt. From a fellow traveler. Egy, egy másik utazótól. And uh, this fellow traveler had discovered another list of travel rules on a website. És ez az utazó is talált egy ilyen uh, utazóknak szóló szabályzatot. And he, and he knows that travel rules are important to me, so he sent it to me. Szóval e, tudta, hogy nekem nagyon fontosak ezek az utazóknak szóló szabályok, úgyhogy elküldte nekem. Now one of the travel rules I found was very interesting. És az egyik ilyen szabály, az nagyon érdekes volt. Now it has to do with an English thing, so you're going to have to figure out what to do with it, and I really okay. don't know. Uh, and, and Meglátjuk, működik-e magyarul. <clears throat> it's, it's ABC, always be charging. Uh-huh így össze lehet rakni angolul az ABC betűiből, hogy... Um, Always be charging. Charging. charging your phone, charging your laptop, mhm. charging uh-huh. your everything. Mindig legyen mindenet feltöltve. Tehát magyarul megjegyezhetjük MMF-nek. Tehát mindig legyen minden feltöltve. So you made up that Hungarian version of it. but it's not able. Where's my pen? Where, I need to write that down. So, so the idea is you never know when you're going to have electricity. De lényeg az, hogy sosem lehet tudni, mikor lesz áram a közelben. So make sure your phone has got plenty of electricity. Tehát mindig, mindig legyen feltöltve a telefonod. You just don't know. Tehát nem tudhatod. And you're not supposed to have an expectation. És nem váratod el, hogy mindenütt lesz. So just be prepared. Csak légy felkészült. Right? Yeah. I thought about the spiritual implication of this ABC. What is it, MMF? MMF. MMF. I, I thought about the spiritual impl implications of MMF. <laughs> És uh, találtam ennek az MMF-nek egy nagyon lelki oldalt is, hogy hogyan alkalmazhatjuk. Because I'm not the only traveler here. Mert nem én vagyok az egyetlen utazó itt. We're all called to be travelers. Mindannyian arra vagyunk hívva, hogy utazók legyünk. We're all called to be on a journey. Mindannyian egy utazáson veszünk részt as we were worshiping a few minutes ago, it, it, it, just, it just occurred to me that I need to use a train illustration. És ahogy, ahogyan dicsőítettünk, eszembe jutott, hogy itt, itt valami vonatos illusztrációt kell használnom. And so Jesus has got this train going. Mondjuk azt, hogy Jézus megy ezen a vonaton. And, and, and there are people who, who get on the train. És vannak emberek, akik felszállnak erre a vonatra. They join the journey. Ők is részt vesznek az utazáson. And they come to the next stop aztán eljön a következő megálló. And this is still part of the Jesus journey. És ez is még ennek a Jézus utazásnak a része. But they, they kind of get off the train and find a comfortable place and sit down. De leszállnak mégis a vonatról, és valami kényelmes helyen leülnek. These are believers. Ezek hívő emberek. We're going to be with them in heaven. Ott lesznek velünk a mennyben. They trust in Jesus. Bíznak Jézusban. They really have him in their heart. És tényleg a szívükbe fogadták őt. But they're just kind of sitting there csinálni, hogy leülnek kicsit. You know, just sort of sitting on the platform. Tudjátok, csak kicsit ott a, a, a vágányok mellé. Kind of watching the train go by. Nézik, hogy mennek a vonatok. Oh, it's nice. Hát ez tök jó. Once a week I get on the train. Hetente egyszer majd én is elmegyek vonatozni. Feel the breeze. Ugye érezem a szellőt. Sometimes it's hot. Néha elég meleg van. Sometimes I'm sleepy. Néha álmos vagyok. And they ride the train once a week. Úgyhogy majd hetente egyszer vonatozom. We're not called to ride the train once a week. De nem, nem ez az elhívásunk, hogy hetente egyszer felszálljunk erre. all the time. Hanem úton kellene lennünk mindvégig. Now we have a word in English. Van angolul egy bizonyos szó. Convert. Hm? Ez, a, ez a megtért ember. Person who has trusted God. Egy olyan ember, aki bízik az Úrban. Believes in God. Hisz Istenben. He's a believer. Egy hívő ember. But there's another word that's more important. De van egy még fontosabb szó ennél. Disciple a tanítvány. I'm told by my friends who teach university that in, in, in, in, in university, students are called, the, the, the technical definition of the word is listener. Uh-huh. mondták a, a barátaim, akik az egyetemen tanítanak, hogy ugye a hivatalos megnevezése a diákoknak az, hogy ők hallgatók. That is not what we're called to be. Hát nem erre vagyunk elhívva. We're not just called to join together once a week and be a listener. Nem arra vagyunk elhívva, hogy hetente egyszer összegyűjjünk és hallgassunk. So in order to encourage us, I want to talk about some very basic things. I want to remind us of some things. De annak érdekében, hogy kicsit így felbátorodjunk, szeretnék néhány alapvető dologról beszélni, ami, amire egy jó emlékeznünk. Some very basic things things. Ez néhány nagyon alapvető dolog. So I'd like for you to turn in your Bible to Mark 12. Úgyhogy kérlek, hogy a Bibliátokban lapozzatok a Mark 12-höz. We're going to look at three verses today. Három verset fogunk megnézni. And ma. all of them are the words of Jesus. Mind a három Jézusnak a szavai. It's, it's safe to stick with Jesus. Ez mindig olyan biztonságos, mindig bejön, hogyha Jézus szavait osztjuk Well, most of the time. Legtöbbször legalábbis. <coughs> Uh, and in Mark chapter 12, verses 28 through 31, Hát a Márk 12-ben a scribe comes up to Jesus and, and, and, heard there's some arguing going on in verse 28. And, and, and, um, and so it says, And one of the scribes came up and heard them disputing with one another. And seeing that he answered them well, Jesus answered these guys well, the scribe asked him, What commandment is the most important of all? It's kind of like a travel rule. 28-as vers azt mondja, hogy ekkor oda ment az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Hát ez olyan, mint mondjuk az utazóknak szóló uh, szabályok. And in, verse, in the next verse, Jesus answered and he says, the most important is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. És a 29-es versben Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, Halljad Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. And the second is this. És a második ez. You shall love your neighbor as yourself. Szeresd fele barátodat, mint magadat. And then he says a little commentary. Aztán kicsit itt fűsz hozzá egy kis megjegyzést. There is no other commandment greater than these. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. So I want to talk about three kinds of love. Tehát három fajta szeretetről szeretnék beszélni. The first two kinds of love are in these verses. Az első kettő fajta szeretet benne van ezekben az ige versekben. And the first is to love God. Az első az, hogy szeresd az Urat. In four ways. Négy féle módon. Four ways. Négy módon. Heart. teljes szívedből, soul, lelkedből, mind, elmédből, and strength. és erődből. Now Jesus is quoting the Shema. A Shema-ból idéz Jézus, And, and that comes from uh, uh, Moses. Ez ered. <clears throat> and Moses said to love God with all your heart, soul and strength. És Mózes azt mondta, hogy szeresd az Urat. Jesus adds mind. Mhm. teljes szívedből, lelkedből és erődből, Jézus pedig hozzáteszi az elmédből And, and, and one preacher said he did that for the Greeks. És azt mondta az egyik tanító, hogy ezt a görögök miatt kellett beletenni. We can ask Jesus why he did that. De majd megkérdezhetjük Jézust, hogy miért szólt. But it was a very philosophical time. De ez egy nagyon filozófikus időszak volt. So I don't know, maybe the preacher's right. Úgyhogy lehet, hogy igaz van ennek a tanítónak. But it's Jesus. Tehát ugye Jézusról Jesus do what he wants to. Jézus azt csinál, amit akar. Because he's Jesus. Mert ő Jézus. You know? Hát tudjátok, hogy van four things to love God, right? Négy ö, mód, amivel szeressük az Urat. I want to give you four questions. Szeretnék nektek adni négy kérdést. Four questions to ask yourself. Négy kérdést, amit feltehetsz magadnak. To do some self-diagnosis. Annak érdekében, hogy így diagnosztizáld about magadat. About the first and greatest commandment. Az első és legfontosabb parancsolattal kapcsolatban, hogy hogy állsz ezzel. Heart. Az első az a szív. Here's your first question. Itt az első kérdés. What do the words that come out of your mouth and what do the words that are in your mind, especially about other people, say about the condition of your heart? hogy mit mondanak azok a szavak, amiket kimondasz a száddal, és azok a gondolatok, amiket más emberekről gondolsz, ezek mit mondanak el a szíved állapotáról. Now the simple version is what do my words say about my heart? De ennek a rövidebb változata, hogy mit mondanak el a szavaim a szívemről. Where'd you come up with that? Hát ez honnan jött neked? Jesus. Jézustól. Because it's out of the heart that the mouth speaks. Mert amivel telbe van a szív, az szólja a száj. According to Jesus. Jézus ezt mondta. Right? Ugye? So I need to listen to my words. Úgyhogy meg kell hallgatnom a szavaimat. Both the words that make it out of my mouth and the words that almost make it out of my mouth. Mind azokat a szavakat, amik kijönnek a számból, azokat is, amik úgy nem. You know, sometimes you're talking to somebody. Tudjátok, néha, hogy beszélgettek valakivel. And there's a conversation going on in your head. És van egy, egy másik beszélgetés, amiközben így az agyadban zajlik. And then there's the actual conversation that comes out of your mouth. És persze van egy teljesen másik beszélgetés, amit ki is mondasz. And sometimes based on their facial expression, the body temperature, the, the angle of the sun and all of these other things, you decide, oh, I need to change what I was about to say. És <laughs> néha így a napállásából, meg minden más egyébből kikövetkeztetett, hogy hát meg kéne változtatni azt, amit mondani akartam. You know what I mean? Tudjátok, mire gondolok. you decided, oh, I shouldn't say that that way. Amikor úgy döntesz, hogy hát ezt nem úgy kéne mondanom. But it's already been banging around up here in your head. De hát ugye már itt van a fejedben. What do those words Mik azok a szavak? And what are these words? És mik ezek a szavak? Tell us about our heart. E, ezek sokat elmondanak nekünk a szívünkről. You see what I mean? Tudjátok, hogy miről beszélek? I think it's an important question. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. The second question is about the uh, what's the next word? Soul. A második kérdés az a lélekhez kapcsolódik. I spent a lot of time studying the word soul. Nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy ezt a lélek szót tanulmányoztam. And the words from which we get soul in the Hebrew and the Greek. És az a héber, illetve görög szó, amiből ezt a, azt a szót kaptuk mi, hogy lélek. And one, one commentator on the Hebrew says that the soul is the place where belief lives. Erről, erről a, a szóról, az eredeti szóról azt mondta az egyik kommentár, hogy, hogy ez az a hely, ahol a, a, a mindenféle dolgok, amiket hiszünk, tehát a hittel kapcsolatos dolgok erednek. Yeah? What are you afraid of? De mitől féltek? Seriously. Most komolyan. What are your fears? Mik a félelmeitek? Because your fears tell you what you really believe. Mert a félelmeitek elárulják nektek azt, hogy mi az, amiben igazából hisztek. We could say the Apostles' Creed. The Apostles' Creed Hm, mondhatnánk az apostoli hitvallást. Yeah, I believe in God the Father, maker of heaven and earth. Hogy hiszek az atyában, aki a világ egyetemet alkotta. We can, we can have strong theology. Nagyon, nagyon erős teológiai alapunk lehet. We can believe this and back it up with scripture. És persze, amit hiszünk, azt mindig meg alá tudjuk támasztani igeversekkel. But I believe it's our fears that tell us what we really believe. De én azt hiszem, hogy a félelmeink árulják el igazán, hogy miben hiszünk. Yeah. Ti mit gondoltok? You see what I mean? ask yourself that question. Tegyétek fel magatoknak ezt a kérdést. And then ask God. Aztán kérdezzétek meg Istentől. Lord, give me faith. kérjétek azt, hogy Uram, adj nekem hitet. Lord, build my faith. Hogy Uram, építsd fel a hitemet. So that I can know that it is not me, but it is you that is working in my life. Hogy tudhassam azt, hogy nem én magam, hanem te munkálkodsz az életemben. Third word. A harmadik szó. Mind. Az elme. I get to bring my, my buddy, the Apostle Paul, in now. Most, most jön az én kis haverom Pálapostól. And in Romans, the, the great book of Romans, he says at the, at the crossroads verse. És a római levélben. The crossroads verse is chapter 12, verses 1 and 2. Uh-huh. Mhm. A 12-es eh, fejezetnek az első két versénél, ami egy ilyen hát egy ilyen vízválasztó vers. And so, so this great book that, that, is, that has all of this huge theological understanding in chapters 1 through 11. Tehát ebben a könyvben az első 11 versben nagyon sok a teológia. He suddenly shifts gears and goes to practical life in 12 through 16. Ott hirtelen eh, történik egy nagy váltás, és praktikus dolgokon kezd átmenni. Because Paul was, Paul was, Paul was the, the just right missionary. Pál volt az a nagyon jó misszionárius. He understood how to make the theology clear tudta, and the life understandable. Tudta, hogy hogyan kell a teológiai részét tisztázni a dolgoknak, és hogy hogyan kell az életbeni praktikus dolgokat is elmagyarázni. And he said that we need to be renewing our mind. És azt mondta, hogy meg kell újítanunk az elménket. Now, what does that mean? Na most ez mit jelent? That means that indeed we need to be spending plenty of time right here. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag elég sok időt kell töltenünk a Bibliánkban. Not just taking showers. Nem csak, hogy így megfürdünk benne. But seeing God and His Word as a great swimming pool. Hanem, hogy úgy látjuk Istent és az ő igéjét, mint egy hatalmas medencét. And soaking in the Word of God. És hogy teljesen elázunk ezzel. Not just splashing a little water on the way out the door. Nem csak hogy így útközben kicsit magunkra spriccelünk egy kis vizet. But filling up a tub and sitting down and soaking in the Word of God. hanem megtöltünk egy kádat, és elmerülünk ebben a kádvízben, ugyanígy Isten igéjében is. But it also means knowing what's going on around you. De ez azt is jelenti, hogy tudod, hogy mi folyik körülötted. Because one of the other things that made Paul such a great missionary was that he understood what was happening in the world around him. A másik dolog, ami miatt Pál olyan jó misszionáris volt, hogy ő tudta azt, hogy mi folyik körülötte a világban. Spoke several languages. Több nyelven beszélt. And here's a good way to get your mind sharp. És ez egy nagyon jó módja annak, hogy az elméteket mhm. Research in America shows that Alzheimer's disease, you know, mm-hmm. research in America shows that Alzheimer's disease, the the chance for Alzheimer's disease can be, be made much less by learning another language. És az amerikai kutatások szerint az Alzheimer kornak az esélye nagyban csökkenthető azzal, ha még legalább egy másik nyelvet megtanul az ember. So find an English teacher. keresetek egy angol tanárt. And uh, learn, learn, learn, learn another language. És tanuljatok egy másik nyelvet. It will make your brain sharp. Sokkal élesebb lesz tőle az elmé. Keep Alzheimer's disease away messze tartja tőled az arc. and increase your ability to talk to English speakers like me. És még az angol anyanyelvűekkel is tudsz majd beszélgetni, például velem. Because I'm trying to learn Hungarian. Mert ugye én is próbálkozom a magyar nyelvvel. But it is the eternal language. De ugye ez örökké tart. Because it does learn, take an eternity to learn. Ugye örökké tart ezt megtanulni. Okay. Strength. Na. Here, strength. Uh-huh, tehát az erő. Here's, here's a tough question. Itt jön egy nagyon nehéz kérdés. Because it's, it's, it's kind of a pokey question. Ez, ez olyan kicsit így belenyúl a közepébe a You know when you kind of poke somebody? Mhm. Kicsit így megpiszkál. Are you busy? Elfoglalt vagy? What are you busy with? Mivel, mi foglal el téged? Mitől vagy elfoglalt? What are the things that you're so busy with that you remove your strength from serving God? És mik azok a dolgok, amik annyira elfoglaltá tesznek téged, hogy emiatt nem marad erőd Isten szolgálni? Now I have to ask that question a different way. És felteszem ezt a kérdést egy másik oldalról is. What are the things that are keeping you so busy that you are so wrapped up with them, you're going to have to do whatever you can with this, you know? You, you, what, what are the things that make you so busy that you just don't have time to spend with God? És mit tesz téged annyira elfoglaltál, hogy annyira magad körül forogsz, hogy egyszerűen nincsen időd Istenre. Now this is the point. És ez a lényeg. When I talk about these four questions in churches. Amikor erről a négy kérdésről beszélek a gyülekezetben. That I look at the pastor. Ilyenkor szoktam ránézni a pásztorra. Is ministry keeping you from God? És a szolgálatod visszatart téged Istentől. Right? Ugye? What's keeping you? What, what is sucking your strength? Mi az, ami kiszívja, elszívja tőled az erődet? so that you cannot love him with all your strength. Hogy nem tudod teljes erődből szeretni Istent. You know what I mean? Tudjátok, miről beszélek? We're all real busy. Nagyon elfoglaltak vagyunk. But we all gotta slow down. De mindannyiunknak le kell lassítania. Fill the tub up. Fel kell tölteni a kádat. And soak. És süllyedni a vízbe. That means stopping. Mert ez, ettől így leállunk. As, as one teacher said, we are, I don't know how this is gonna work. One teacher said, we are human beings, not human doings. Uh-huh. Azt mondta az egyik tanító, hogy mi uh, emberi lények vagyunk, nem pedig hát <laughs> nem pedig ilyen nem pedig ilyen emberi robotok, mondjuk ezt. We're not called to do. Tehát nem, nem arra vagyunk elhívva, hogy csináljunk dolgokat. We're called to be. Hanem, hogy létezzünk. Okay. Second commandment. A második parancsolat. Verse 31. 31-es vers. Love your neighbor as yourself. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Now if I if I haven't made you go, okay, this guy needs to stop talking. Hogyha még nem érzed úgy, hogy ó, ennek az embernek tényleg abba kéne ezt hagyni. I'm about to. Akkor majd most jön ez a pillanat. Because we're going to talk about our neighbors. Hát a fele barátainkról fogunk And what Jesus said about our neighbors. És hogy mit mondott róluk Jézus. You know your neighbors, right? Tudjátok, kik a fele barátaitok. People you work with emberek, akikkel dolgoztok. People you go to school with. Akikkel suliba jártok. You know, you're at the store, you're at the spar. Vagy elmész a spárba. And you got your basket. Ott a kosarad. And you got half your groceries in here. És benne van már így félig belepakolva, hogy meg akarsz venni. Ott állsz a sorban. And you're looking for the ketchup. És keresed a ketchupot. Where's the ketchup? And then you look and you see that person. Hol a ketchup? És aztán meglátod azt az embert. And they're coming down the aisle with you. És ott jönnek ugyanabban okay, a sorban. Okay, I need to go look for the shoe polish. I need to go look for the shoe polish. Ah, <laughs> el kell mennem inkább, keresek egy kis boxot. You know that person, Tudjátok, kiről van szó. don't you? Nem. You know who I'm talking about, Tudjátok, kiről beszélek, right? ugye? What does Jesus say? Jézus mit mond erről? He says, Love your neighbors. Azt mondja, hogy szerest fele barátodat. Who are your neighbors? Kik a fele barátaitok? There are seven billion of them. 7 milliárd van belőlük. Do you love your neighbors? Te szereted a fele barátaidat? It's really hard sometimes, isn't it? Néha elég nehéz, nem? Let's see what else Jesus says about this one. Nézzük meg, hogy mit mond erről még Jézus. Turn back to Matthew. Lapozzunk vissza a Mátéhoz. Ver chapter 5. Ötös fejezet. Verse 43. Uh, 43-as vers. We're going to read two verses. Kettő verset fogunk innét felolvasni. Jesus speaking and he says, You have heard it that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Jézus azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. I was once the chaplain of a school. egyszer volt, hogy így egy ilyen iskolának voltam a lelkésze. And I was looked to for spiritual advice as as as you would a pastor. És uh, így tanácsadásra jöttek hozzám az emberek, mint mondjuk egy pásztorhoz. One of my colleagues, a teacher came to me one day and said, I really hate this person. Az egyik kollégám, az egyik tanár jött hozzám, és azt mondta, hogy hát én igazán tényleg nagyon utálom ezt az embert. And so I let this person talk for a while. Úgyhogy hagytam, hogy kicsit beszéljen. And I said, okay, let's, let's talk about why. És aztán mondtam, hogy hát így nézzük meg, hogy miért van ez így. And let's talk about what the Bible says. És nézzük meg azt is, hogy a Biblia mit mond erről. And now let me give you some practical advice. És most hadd adjak neked egy kis praktikus tanácsot. You need to start praying for that person. El kell kezdened imádkozni ezért az emberért. Look what Jesus says. Nézzétek, mit mond Jézus. Pray for those who persecute you. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Sometimes persecution is made up in our heads. Néha az üldöztetést azt mi így kitaláljuk magunknak a fejünkben. Uh, often it's not. Hát sokszor nem így van. But sometimes the persecution we feel is made up in our heads. De néha, amikor úgy érezzük, hogy hát minket üldöznek, azt tulajdonképpen csak képzeljük. So that we can justify whatever these feelings we are so that we can justify whatever feelings we have for that person. Méghozzá azért, hogy ezáltal így támogassuk, vagy hát így, így igazoljuk azokat az érzéseket, amiket érzünk e felé az ember felé. So I told her, I said, you need to pray for this guy. Úgyhogy azt mondtam neki, hogy muszáj, hogy imádkozni. Whenever you see him, akkor, amikor látod, whenever you pass his room, vagy amikor elmész a szobája mellett, whenever you see his name on a memo, vagy amikor látod a nevét felírva valahová, he was her boss, <laughs> ő volt so a she got a lot of memos. Úgyhogy nagyon sok ilyen irata volt tőle. Six months later she came to me. Hat hónappal később újra jött hozzám. She said thanks. És azt mondta, hogy köszi. God changed my heart. Isten megváltoztatta a szívem. The guy was no different. Az az ember nem volt más. The guy changed, God changed her heart. De az Úr megváltoztatta ennek a hölgynek a szívét. Because that's what that's that's the way it works. Mert hát így működik ez back to the first question, you know, how do your words tell you about your heart? Mm-hmm. Tehát az első kérdéshez visszatérve, hogy mit mondanak el a szavaid a szívedről? vast majority of our relationship problems reside right here. Um, ez, ez a legfontosabb, hogy az ilyen kapcsolatbeli problémák itt belül kezdődnek. Okay, I'm going to go to the next point because before you start throwing stones. Na, most már átérek a másik pontra, mielőtt elkezdtek itt dobálozni. John 13. János 13. Actually, it's probably going to get worse. Hát lehet igazából csak rosszabb lesz ennél. Because talking about loving God. Mert Ugye beszéltünk arról, hogy szeressük Isten. And talking about loving the world. Ugye szeretjük a világot. Are pretty easy. Hát ezek e- elég könnyű dolgok, ugye? Now I'm going to start talking about the people in this room. Most már arról fogunk beszélni, hogy hogy szeressük ezeket az embereket itt a teremben. You know that person. Tudjátok ezeket itt. You know who I'm talking about. Tudjátok. That one. A, a, azokról az emberekről van szó. John 13. Hát János 13. Jesus is with the disciples. Jézus itt a tanítványaikkal, tanítványaival van. Time is growing short. Most már itt nagyon fogy az ideje. And in verse 34 and 35, és a 34-es, 35-ös versben. Look, look what he says. He says, a, a, a new commandment I give to you. Azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek. How about that? Na mi van ezzel? Another commandment. Még egy parancsolat. This is the third of three commandments Jesus gives us. Ez a harmadik parancsolat, amit Jézus ad nekünk. Love God. Szeresd Istent. Love the world. Szeresd a világot. Love each other. Szeressétek egymást. What do they all have in common? Mi a közös ezekben? Love. A szeretet. Right? Yeah. Love. A szeretet. Loving. Hogy szeressünk. Is what we're called to do. Erre vagyunk elhívva. And if we're really busy about love and giving of ourselves to each other, that's what keeps us on that moving train of the journey with Jesus. És hogyha ezzel vagyunk elfoglalva, hogy egymást szeretjük és adunk magunkból, ez tart minket azon a, a vonaton, Jézus is ott van. So let me read the two verses together. Úgyhogy hadd olvassam fel ezt a két verset együtt. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this, listen, by this all people will know that you are my disciples if you love one another. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Na és itt figyeljetek, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. So the people of Vats Tehát ezek a váci emberek will know you are disciples. Arról fogják tudni, hogy ti tanítványok vagytok, by your love hogyha szeretitek egymást, for each other, hogyha szeretitek egymást, for them, meg őket is. They'll know your disciples. Erről fogják tudni, hogy tanítványok vagytok. They'll understand that your thing is not just religion. Ebből fogják megérteni, hogy amiben ti benne vagytok, az nem egy vallás. They'll understand that the gospel is at the center of your life hanem ebből fogják megtudni, hogy a ti életeteknek a központja az az evangélium. And then naturally you'll fulfill the fourth commandment. És akkor így természetes módon ezt a negyedik parancsolatot is be fogjátok tölteni. Because in Matthew he says Go into the world and make disciples. Mert a Mátéban azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Jesus does not tell us to build a church. Jézus nem azt mondja nekünk, hogy építsük a gyülekezetünket. What? Micsoda? Huh? Jesus does not tell us to build the church. Jézus nem mondja azt, hogy építsük a gyülekezetünket. You know who's going to build the church? Tudjátok, ki fog építeni a gyülekezetet? Jesus is. Jézus, ő maga. Jesus said, I will build my church. Jézus mondta, hogy én építem a gyülekezetemet, az What did he tell us to do? Akkor mit mond nekünk? Make disciples. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Are you a disciple? Te tanítvány vagy? Are you discipling someone? Te tanítványozol valakit? Are you being discipled by someone? Vagy téged tanítványoz valaki? Are you seeking discipleship relationships with people? Vagy keresel ilyenfajta ilyen tanítványozó kapcsolatokat emberekkel? I have been a Christian for 30 what year is it? 2011. Thanks. 31 years. Most már 31 éve vagyok keresztény. Uh, I've been studying theology for the vast majority of that. És a legnagyobb részében ennek teológiával foglalkoztam. Have a couple of degrees. Van néhány diplomám erről. Been to a lot of places. Nagyon sok helyen jártam. And I can tell you that my experience tells me that the biggest shortfall in the church at large is discipleship. És elmondhatom nektek, hogy az én tapasztalataim alapján az egyháznak, vagy a gyülekezeteknek a legnagyobb hibája az a tanítványozást nak az elhagyása. A lot of converts. Nagyon sok megtérő van. Lots of converts. Rengeteg a megtérő. But how many disciples are there? De hány tanítvány van vajon? Are you? Te tanítvány vagy. Are you asking your, you know, you know, here, here, here's, I give you these four questions. Itt ugye elmondtam ezt a négy kérdést. Are you willing to find somebody in this fellowship and say to them, please ask me the questions? Te hajlandó vagy arra, hogy keresel valakit ebben a gyűliben, és azt mondod nekik, hogy tedd fel nekem ezt a négy kérdést? Are you willing to open yourself up to that? Hajlandó vagy arra, hogy, hogy ilyesmire nyitottál teszed magad? To become a disciple who has accountability to somebody else. Hogy olyan tanítvány légy, aki valaki felé elszámoltatható. Are you willing to have someone say to you, are you soaking in the Bible? Hogy hajlandó vagy arra, hogy egy olyan ember legyen az életedben, aki megkérdezi tőled, hogy te um, az igében öm, így elmerülsz. Jesus said, make disciples. Jézus azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká embereket. Are we? Mi azok vagyunk. Well, I just want to urge you that the train ride is a great deal of fun. De <laughs> azt szeretném csak nektek még mondani, hogy ez a, ez a vonatút, ez nagyon jó. The journey is hard sometimes. Az utazás nehéz néha. And it's really hard work sometimes. És bizony elég kemény munkát jelent. But it's it's an incredibly joy-filled journey. De hihetetlen örömökkel van tele ez az utazás. Now, I've walked right up to the idea of, of, of making you feel bad, and I hope I haven't. <laughs> Ugye, megpróbáltam kicsit, hogy rosszabbul érezzétek magatokat, de remélem ez nem így van. And if I've made you feel bad, I'm sorry. És hogyha rosszul érzed most magad, akkor bocsánat. Genuinely. Most komolyan, tényleg sajnálom. Because I know that guilt doesn't motivate anybody to do anything. Mert tudom, hogy a, a bűntudat az senkit nem motivál semmire. I just, I just, I love the journey of following Jesus down the highway, on the train, whatever. Én, én szeretem nagyon ezt az utazást a, a vonatúton, az autópályán, bárhol. I, w- I was really struggling with some stuff a couple of days ago, and I woke up in a in a really I don't know what else to say, but bad mood. Hmm? És néhány napig nagyon küzdöttem valamivel, és nagyon rossz hangulatban keltem. I was frustrated. Nagyon frusztrált voltam. Because one of the people that I disciple was not doing what they were supposed to do. Mert az egyik ember, akit én tanítványoztam, hát nem úgy mentek a dolgok, ahogy and kellett volna vele. And, I, so I was having coffee with this person. úgyhogy leültünk kávézni. And I said, I wish there was a button I could push. <laughs> És így gondoltam, hogy bárcsak lenne egy gomb, amit megnyomhatok. I wish there was a phrase that I could say. Vagy bárcsak lenne valami jó I, I, kifejezés. I, I, wish I had a key that I could unlock the, the, the heart so that you would want to do the soaking. És így arra gondoltam, hogy bárcsak lenne valami kulcsom, ami megnyitja ennek az embernek a szívét, és, és vágyna arra, hogy Isten igében időt töltsön. And I know guilt doesn't work. És tudom, hogy a bűntudat nem működik. So please don't feel guilty. Úgyhogy ne érezzetek bűntudatot. And don't feel judged. És ne érezzétek úgy, hogy most itt bárki megítélt. Please titeket. understand, I'm not judging you. Én nem ítélek meg Seriously. Titeket. Komolyan. I'm just begging you. Én csak könyörgöm nektek. Paul used an interesting word one time. Pál egyszer egy nagyon érdekes szót használ. He was writing to somebody, I forget who. Mert nem tudom kinek írt, de írt valakinek. And he said, I want you to understand this so much. Azt mondta, hogy annyira akarom, hogy ezt megértsd. He said, with the pangs of childbirth, have fun with that mm-hmm. translation. with the pangs of childbirth, I want you to know. Ő azt mondta, hogy, hogy mint már így, mint, mint a gyermekszülés fájdalmait érezném, akkor a bennem ez a fájdalom, ennyire akarom, hogy értsd. Now, I've never had a baby. Nekem nem volt még gyerekem. Right? Ugye nem szültem. Let's, let's clear that up. Ezt így tegyük tisztába. But I've been present for the birth of two children. De, de én ott voltam két gyermekem születésénél. And so I have the slightest little understanding. Úgyhogy van egy ilyen kis darabkája. But I don't really have an understanding. De igazából nem értem, hogy milyen ez. But I do understand his words. De értem ezeket a szavakat. And I really understand what he means. És értem, hogy mit jelentenek ezek. Because I really wish we would all develop a desire to know Jesus deeply. Hát én is ezt érzem, hogy ez a vágyam, hogy tényleg erre vágyom, hogy mindannyiunkban legyen egy vágy Jézust ismerni, mélyen ismerni. Because the journey is so amazing. Mert ez az utazás, ez lenyűgöző. Join us. Úgyhogy szállj fel te is. Ask yourselves the questions. Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket. Get somebody else and ask the questions with them. Vagy keres valakit, akivel megbeszélheted ezeket. Go to a person who's been a Christian longer and say, would you please sit down with me and help me grow? keres valakit, aki régebb óta keresztény, mint te, és, és kérd tőle ezt, hogy segíts nekem növekedni. Don't be a listener. Ne legyetek hallgatók. Become a disciple. Nem legyetek tanítványok. And then Jesus will use that to build his church in Vats. És Jézus ezt fogja használni arra, hogy az ő Váci gyülekezetét építse. Amen. Amen. szavak, amit hallanunk kellett. These are words we really had to hear. Még van időnk. We still have time. Előbb lett vége, mint szoktunk. We finished a little earlier than we usually do. Arra kérlek, hogy maradj most imában Isten előtt velünk. So I would like to ask you to stay here and stay here in prayer. Akár a melletted ülővel is imádkozhatsz most ott a helyeden. You can join the person sitting next to you. És válaszoljunk erre az igére, amit Isten szólt hozzánk. And let's respond to this message that God spoke Amit Isten to szólt, hogy ne csak halljuk az igét, hanem meg is cselekedjük. Let's respond to what we've heard so that we would not be listeners, but doers. Én azt gondolom, egyikünk se pipálhatja ki ezt a három fajta szeretetet, vagy inkább négyet, hogy ott semmi probléma az én életemben. Like, I think that none of us can you know, put a tick next to these four steps or things that we've talked Ugye about. szólt Isten hozzánk. So God really spoke to us. Hogyha szólt, akkor válaszoljunk. And if he did so, then let's respond. Ragad meg a melletted ülőt és imádkozzatok. Grab the person next to you and pray. Jó egy olyan 5-10 perc, és utána közösségi idő. Ameddig csak utána akartok maradjatok. For like 5 or 10 minutes and then we'll have fellowship time, so stay as long as you want.